Okay. Now, in highest yoga tantra, um, there are, there are special practices for transforming death, intermediate state, and rebirth into the path. augstākās jogas tantrā ir konkrēts specifisks praks, kā transformēt nāvi, šo starpstāvokli starp nāvu un nākamo atzimšanu, un arī um, to atzimšanu ceļā. So even before we talk about the practices, um, just the, the knowledge about these three states is very deep. Un uh, pirms uh, mēs vispār runājam par uh, šīm konkrētajām praksēm, tā zināšanas, kas ir par šiem trim stāvokļiem, tur ir pamatā ļoti dzīves zināšanas. Let's just start with death. Sāksim ar nāvi. To understand death as a process is not something that most people know. Uh, saprast nāvi kā procesu, tas nav kaut kas tāds, ko vairums cilvēku zinātu. Most people just think, oh, death, that's the end. Vairums cilvēki domā, ka nāve tās ir beigas. But from uh, the Buddhist point of view, it's not like that. Bet no budismu skatu punkta tas tā nav. Death is just a transition. Uh, nāve ir pārēja. And in highest yoga tantra, this transition is described very scientifically. Un augstākajā eh, jogas tantrā šī pārēja ir um, izskaidrota ļoti zinātniski. And this is because during the time of death, the wind energies withdraw from uh, bringing the mind into contact with external reality. Um, nāves brīdī šīs um, uh, ah. very energies, very, very, uh, ah, they how, ah, withdraw. Li, li, uh, li, li, leave us? Or no, they, no, no, they withdraw ah. to the centre. Uh, very enerģijas, um, atsakot, um, sajiet kopā um, mūsu um, ķermeņa centrā. And what, what was... Uh, what and they, and they, and that they, so our mind disconnects from contact Jā. with the outside. Un mūsu prāts faktiski zaudē kontaktu ar, ar um, ārpus mums notiekošām lietām. This is because our mind goes together with the wind energies. Un tas ir tāpēc, ka mūsu prāts viņš darbojas kopā ar šīm vēja enerģijām. Uh, we have wind energies which connect us to hard things. Vēja enerģijas ir tās, kas mūs saist ar šīm te cietajām, uh, taustāmajām lietām. Which is called the earth element. Uh, kas ir, ko sauc par zemes elementu. We have wind energies which connect us with liquids like water. Uh, ir vēja enerģijas, kas mūs saista ar, ar, ar šķidrumiem, kā piemēram ūdeni. Wind energy is connecting us with heat, which is the fire element. Vēja enerģijas, kas mūs saista ar, ar siltumu, kas ir uguns enerģija. And wind energy is connecting us with movement, which is the air element. Un vēja enerģijas, kas mūs saista ar kustību, kas ir gaisa elements. And gradually uh, these wind energies get weaker as we die. Un mums mirstoties šīs vēja enerģijas kļūst um, vājākas. And our mind gradually withdraws from connection with those things. Un mūsu prāts uh, pakāpeniski uh, zaudē uh, saistību ar šīm lietām. And then it withdraws from all conceptual thought gradually. Un pakāpeniski tas arī uh, zaudē kontaktu ar visām konceptuālajām domām. And during this time, the wind energies uh, which are all around our body are gradually withdrawing into our heart center. Un, un pašās beigās šīs vēja enerģijas um, uh, sanāk kopā no visām mūsu ķermeņa daļām, mūsu sirds centrā. And then gradually they dissolve into clear light. Un visbeidzot tās izšķīst uh, skaidrajā gaismā. This is the time when of the very subtle mind together with the very subtle wind. Un tas ir tas brīdis, kad uh, mūsu ļoti smalkais prāts nonāk kontaktā ar šo ļoti sma smalko vēju. And it stays in the heart center. Un um, tie paliek uh, kopā sirds centrā. It, it came when we were conceived and it stays until we die. Un uh, tur, tur tie nonāca uh, mums piedzimstot un uh, tur tie paliek arī mūsu nāves brīdī. When our breath stops and our heart stops, it's still there. Uh, tajā brīdī, kad um, pārtrūkst apstājas mūsu elpa un, un sirdsdarbība, eh, joprojām eh, tie tur atrodas. So even though uh, modern medicine says we are dead, from a Buddhist point of view, uh, the consciousness is still there. Lai gan modernā medicīna teiktu, ka uh, šis cilvēks ir miris, jo elpošanas izdarbība ir izbeigušās, bet uh, apziņa joprojām tur ir. And then after a certain time the consciousness leaves. Un pēc uh, noteikta laika apziņa atstāj ķermeni. And at that time we re, re-emerge in the intermediate state. Un uh, tajā laikā mēs parādāmies uh, uh, stāvoklī, ko sauc par starpstāvokli. We take a body which is made of wind energy. Un, un uh, tur mums mm, ir ķermenis, kur, kur veido vēja enerģijas. It, it's not made of gross particles like this body. Un tas nesastāv no uh, tādām eh, rupjām daļiņām, no kādām sastāv mūsu eh, šīs uh, fiziskais ķermenis. It's similar to the body we have in a dream. Uh, tas ir līdzīgs šis ķermenis, kas mums ir starp stāvoklī, ir līdzīgs tam, kāds mums piemīt sapnī. Just as a dream body can go from one place to another just by thinking, it's the same with the intermediate state. Līdzīgi kā mūsu sapņu ķermenis var nonākt no vienas vietas otrā vienkārši par to izteikt iedomājoties, tas, tas pats notiek ar šo ķermeni, kas mums ir starp stāvokli. And after a certain length of time, then the, an intermediate state body enters into the beginning of a new life in a gross body. Un pēc uh, kaut kā noteikta laika uh, šis um, uh, uh, intermediate state body uh, yeah, it dies. Jā. And then we're reborn in, jā, jā. in a new body. Uh, uh, pēc kaut kāda laika šīs mūsu starpstāvokļa uh, um, ķermenis nomirst šajā starpstāvoklī, un mēs piedzimstam atkal, atkal no jauna vēlreiz. For instance, as a human being. Piemēram, kā cilvēki. In which case the, uh, the, the very subtle consciousness and very subtle wind from that intermediate state body enter into the sperm and egg. un, <coughs> um, un piedzimstot atkal kā cilvēkam tā ļoti smalkā enerģija no, no, no, no, no tā vēja, kas, kas bija tajā starpstāvoklī, pārdzimst un savienojas ar, ar, ar, ar, ar spermatozoīdu un ošanu, kas ir mūsu šīs dzīves sākumā. And this becomes the consciousness of the new life. Un, un tad eh, tādējādi sāk veidoties šīs dzīves apziņa. Now these three stages are called death, intermediate state and rebirth. Un šīs trīs um, stadijas uh, sauc par nāvi, um, starpstāvokli un atzimšanu. And in the ordinary state of samsara, these are all different kinds of suffering. Parastajā samsāriskajā stāvoklī tās ir dažādi veidi ciešanas. And they're completely uncontrolled. Un tās eh, parasti nav kontrolējami. They're controlled by karma. Tās kontrolē vienīgi karma. But we don't have any control. Bet mēs to nespējam kontrolēt. It's like we're victims of our karma. Uh, var teikt, ka mēs esam tādi kā savus karmas um, ehm, upuri. Of course, we created the karma, but we did it without knowing it, what we were doing. Protams, mēs paši to karmu tikām radījuši, bet mēs jau neapzinājāmies, ko mēs darām. But in the highest yoga tantra, we take these three states and we transform them. Bet augstākajā jogas tantrā mēs eh, paņemam visus šos trīs stāvokļus un tos transformējam. And we transform them into three aspects or dimensions of enlightenment. Un mēs to transformējam par apgaismības trīs aspektiem jeb dimensijām. We transform death into the dharmakaya. Mēs transformējam uh, eh, nāvi par uh, Dharmakaya. which is the mind of the Buddha. Dharmakaya ir Buddhas prāts. We transform its immediate state into the Sambhogakaya. Starpstāvokli mēs transformējam par Sambhogakāju. Which is the subtle form of the Buddha. Kas ir Buddhas uh, smalkā forma. Which exists in a pure land or mandala somewhere uh, it's in a space of the mind, but it's not accessible to ordinary beings. Kas like eksistē us. kaut kur tīrajā zemēs, ir mandalā, um, ko var sasniegt tikai ar, ar prātu, bet kas nav mums sasniedzami. It's what we call a pure land. To mēs saucam par tīro zemi. Pure land is not a physical place. Tīrā zeme nav fiziska vieta. It's a, a space of experience. Tā ir uh, pieredzes telpa. Which an ordinary person like us, we can't go there. Ko tāda parasta cilvēka kā mēs, mēs tur nevaram nonākt. Then rebirth is transformed into mnemonika. Un atzimšana tiek transformēta par nirmanakāju. Uh, A nirmanakāja is the emanation body. Nirmanakāja ir emanācijas ķermenis. For manifestation. Uh, jeb manifestācija. Which is uh, the appearance of the Buddha to ordinary people like us. Kas nozīmē um, Buddhas spēju parādīties tādiem parastiem cilvēkiem kā mēs. For example, these deities are in humanoid forms piemēram, šīs dievības ir tādas kā humani, formās. Um, but also uh, the Nirmanakayas can be the forms of our gurus. Nirmanakayas arī mūsu uh, guru formā. So through the practice of highest yoga tantra, we can transform these three states, death, intermediate state and rebirth, into Dhammakaya, Sambhogakaya and Nimanakaya. Tātad praktizējot augstāko jogas tantru, mēs varam transformēt eh, nāvi eh, pārējais par Dharmakāju, Sambhogakāju un Nirmanakāju. And when you practice highest yoga tantra, uh, there's a daily practice called a sadhana in which we do all these transformations. Un ja mēs eh, praktizējam augstāko jogas tantru, tad ir konkrēta sadhana, kurā tiek praktizētas visas šīs trīs transformācijas. We can't do that in an introductory course like this. Mēs to nevaram veikt tādā ievadkursā kā šis. But one thing we can do is a meditation on the death process. Bet uh, lieta, ko mēs varam izdarīt, um, mēs varam veikt meditāciju par nāvs procesu. That's what we're going to do now. Un to mēs darīsim tagad. So, for this meditation, I'd like you to imagine that you are going through the death process with a very calm mind. Um, lai jūs ka jūs mm, cauri nāves procesam ar ļoti mm, mierpilnu rāmu prātā. With clear awareness. Ar skaidru apziņu. And without fear. Un bez bailēm. Sandy explained, the elements, the winds that support the consciousness connected to the elements, becomes weaker in a <clears throat> one by one. And when that happens, the element that follows becomes stronger, but the one that goes before becomes weaker in mm-hmm. our consciousness. Mm-hmm. kļūst aizvien um, hmm, vājāki, šim sākoties šim naudas procesam. Un, un, un, un šie četri elementi un vējam, vienam paliekot vājākam, nākamais, nākamais elements kļūst spēcīgāks. So we often use the word dissolve, but it doesn't mean it disappears. It means it becomes less evident or less prominent. Mēs reizēm šeit lietojam uh, jēdzienu izšķīst, bet uh, šajā kontekstā tas nenozīmē, ka tas uh, kaut kur pazūd, tas vienkārši mm, kļūst mazāk acīm redzams. And as it does so, we have a vision associated with that element becoming weaker. Un tam notiekot, mm, tā vīzija, kas ir saistīta ar šo konkrēto elementu, kļūst vājāka. So the first element that becomes less prominent is the earth element. Pirmais elements, kurš mm, vainās spēkā, ir zemes elements. And at the same time, the power associated with our eyes becomes weaker. Un te pašā laikā tas, mm, tā enerģija, kas ir saistīta ar mūsu acīm, ir kļūst vājāka. and we have an internal vision. Imam sirkše Like a mirage. It Like water on a desert horizon. it kā para, uh, parādītos ūdens. So try to really experience this vision, not to particularly see it as out there through your eyes, but to be in that experience. of the mirage. Un mēģiniet mm, izjust šo vīziju, ne, nevis tā kā viņu saskatīt, bet, bet izjust next element to become weaker is the water element. Nākamais elements, kurš kļūst vājāks, ir ūdens elements. And we no longer experience the different feelings between pleasure, pain and neutral. Un mēs vairs nespējam atšķirt starp dažādām izjūtām, kā patīkams sāpīgs un and our hearing diminishes. Un samazinās mūsu dzirdes spēja. And all the bodily fluids become drier. Un visi ķermeņa mm, fluīdi, šķidrumi kļūst sausāki. We may have difficulty swallowing. Mums var mm, kļūt grūti norīt ciekals vai jebkādu citu šķidrumu. And we have an internal vision. Un mums parādās iekšējā vīzija. Of smoke puffing up in the air. Par dūmiem, kas parādās ir zemes, uh, kas parādās gaisā. Dense blue-grey smoke. Uh, blīvi, zili, mm, pelēki dūmi. And again, be in that experience, not simply observing it from the outside. Un censties būt šajā pieredzē, nevis vērot to no ārpuses. Next, the fire element diminishes. Nākamais elements, kas uh, samazinās, ir uguns elements. We no longer are able to recognize objects. Mēs vairs nespējam atpazīt objektus. No longer aware of people who are close. mēs vairs neatpazīstam sev tos cilvēkus. You would forget the names of people in your family. Uh, mēs aizmirstam savu ģimenes locekļu vārdus. The body is losing its warmth. Ķermenis uh, sāk zaudēt savu siltumu. We can no longer smell. Mums pazūd uh, spēja kaut ko savost. When we inhale, it's very weak. When we exhale, it's much stronger. Kad mēs ieelpojam, ielpi ļoti vāji un izelpi ir spēcīgāk. And we have an internal vision. Un mums parādās iekšēja vīzija. We're surrounded by sparks, like sparks from a fire. Un mums no visām pusēm ir dzirkstels līdzīgi dzirkstelēm, kas nāk no um, ugunskura. next element to lose its power is the wind element. Nākamais elements, kurš zaudēs savu spēku, ir um, vēja elements. Body's unable to perform any actions. Ķermenis vairs nespēja veikt nekādas darbības. No pulse is detectable. Nav sataustāms nekāds pulss. <clears throat> Breathing stops. Elpošana apstājas. And we have an internal vision. Un tad mums ir um, um, iekšēja vīzija. It is like a red blue flame just before it goes out. Parādās tāda kā sarkanīga zila uh, liesma brīdi pirms izdzišanas. gross forms of consciousness have ceased. Visas apziņas rupjās daļas ir beigušas pastāvēt. Our gross conceptions are left behind. Mūsu uh, rupjās koncepcijas ir palikušas mums aiz muguras. And we have an internal appearance of a radiant whiteness. Mums parādās iekšēja vīzija par tādu uh, virzošu baltumu. Again, visualize you are in that experience, not just observing it from the outside. Vizualizējiet sevi šajā pieredzē, nevis lūkojieties uz to nārpus. This radiant whiteness comes from the white drop that's come from our Father, that has remained at the, our crown. Un šī um, uh, mirdoša, šis uh, mirdošais baltums nāk no tā baltā piliena, kas nāk no mūsu tēva, kas uh, dzīves beigā, pašās dzīves beigās bija mm, mūsu uh, galvas virspusē. And it starts to move down through the central channel. to our heart center. Un tas uh, uh, laižas uz leju uh, pa, centrālo ķerme, uh, pa centrālo kanālu. Līdz sirds centram. reflects the red drop retained from our mother. Un tālāk sarkanais piliens, ko mēs ieguvam no savas mātes, which has been near the naval area, kurš atradās mūsu nabas um, rajonā, begins to rise up the central channel. Uh, sāk um, savu um, augšu peju pa centrālo kanālu. And it moves towards the heart. Un arī tuvojas um, sirdīm. And then we experience the mind of red increase. Un tad mēs pieredzam prātu, kas ir līdzīgs tādam pieaugošam sarkanumam. A very vibrant red appearance. Un tāda ļoti vibrējoša sarkanīga vīzija. drops move towards the heart center. Un abi šie pilieni, katrs no savas puses tuvojas sirds centram. And combine with the subtle mind. Un apvienojas ar uh, mūsu vissmalkāko prātu. subtle wind and energy and mind being at the heart center. Un šī smalkā enerģija, vējš un prāts atrodas sirds centrā. And when these other drops move towards it and combine with it, merge, we experience a dark vision of a black appearance. Un kad šīs, um, šie divi pilieni apvienojas savstarpēji un ar šo veidu mums parādās mm, um, tumša, uh, melna vīzija. At first, we're conscious of this blackness around us. Uh, mēs um, apzināmies šo uh, melnumu, kas ir mums apkārt. And then it's almost like a faint or um, where we swoon, become less conscious. Un tad uh, notiek kaut kas līdzīgs, kā paģībstot, kad uh, tas apzināšanās um, samazinās. And as we become conscious again, the most subtle mind appears. Un tad, kad mēs atkal um, sākam apzināties, parādās viss smalkākais prāts. This is the clear light of death. Tā ir um, um, um nāves skaidrā gaisma. It's very clear and luminous. Uh, tā ir ļoti eh, skaidra un mirdzoša. clear, radiant vacuity. Tā ir skaidra un, un mirdzoša. For those that have trained in an understanding of emptiness. Tie, kur ir mm, vingrinājušies izpratnēm. It is at this moment that one uses this understanding. Tas ir tas brīdis, kad mm, mēs izmantojam šo izpratni. And sees this clear vacuity. Un mēs redzam šo um, skaidro stāvokli. Not as merely empty space. Nevis kā vienkārši tukšu telpu. But the emptiness of the mind. ka mm, prāta it's at this time that one can gain a deep realization of emptiness. Tas ir tas brīdis, kad ir iespējams iegūt ļoti dziļu tukšumu realizāciju. sometime there will be a movement in the wind energies. Pēc kāda mm, brītiņa parādīsies kustība vēja enerģijās. And it's at this moment that the consciousness leaves the body. Un šajā brīdī apziņa atstāja ķermeni. This is the actual death. Tā ir faktiskā nāve. So then relax your concentration. Отбивается concentration. Okay. concentration um, so at the moment we have what's called ordinary identity and ordinary appearance. pašlaik mums ir mūsu um, parastā identitāte un, un parastās uh, parādības. Ordinary identity is feeling this me as a human being, an inherently existing human being. Un parastā identitāte ir šī sajūta, ka mm, ir man, šis mans es un, un es esmu parasta cilvēciska būtne. Uh, we feel this is what we are. Mums ir šī sajūta, es tas esmu. It's our identity. Tā ir mana identitāte. It's what I am. Kas es esmu. An ordinary appearance is this body. Un, un tā parastā um, appearance, kā to tūkot pareizi? Es arī zinu, <laughs> Izskats, izskats tas nav. Ne, ne, jā, es zinu, bet tas citā kontekstā. Vai nu, tas nav izskats? Kā forma. Ah. Mūsu, mūsu parastā forma, so our ordinary appearance and what like... This is human body. Mūsu parastā forma ir šis um, cilvēciskais ķermenis. We also have an ordinary appearance of our environment and of other people. Un mums ir arī šis, um, kā mēs redzam, uh, mūsu parasto vidi, tā forma, kā mēs redzam mūsu parasto vidi un, un cilvēkus. So ordinary appearance is the way these things appear to our gross mind. Um, tas ir uh, veids, kā mm, šīs lietas parasti parādās uh, mūsu rupjām prātam. Uh, the way they appear to our senses. Uh, tas ir veids, kā tās parādās uh, mūsu jutekļiem. And uh, according to our senses, everything exists separately and independently. Un saskaņā ar mūsu uh, maņām jeb jutekļiem, uh, viss pastāv neatkarīgi, uh, atdalīts uh, uh, cits no cita. Our senses already deceiving us. Mūsu maņas uh, mūs um, krāpj. Because nothing exists separately or independently. Jo nekas neeksistē atdalīti un neatkarīgi. Things only exist interdependently. lietas eksistē tikai um, mm, savstarpēji miedarbojoties un savstarpēji It's because of our karma as a human being that we experience things in a false way. Un tikai uh, pateicoties mūsu karmai kā cilvēciskām būtnēm, mēs mm, uztveram lietas mm, nepatiesā veidā. So ordinary identity and ordinary appearance have a certain truth, but also a lot of deception. Un mūsu parastā identitāte, mūsu parastai identitātei un parastai formai piemīt zināma paties, eh, zināms patiesums, bet arī tur ir zināms krāpšanas elements. The truth is that I am a human being. Patiesais ir tas, ka es esmu cilvēciska būtne. And the others in this room are human beings. Un arī uh, pārējie šajā telpā ir cilvēcisks būtnes. And this room is made of plaster and stone and wood and so forth. Un, un šī telpa ir veidota no, no plastmasas, no koka, no, no, no ķieģeļiem un tā tālāk. But the deception is that these things exist inherently, the way they appear. Bet tas, tas krāpšanas elements tajā visā ir kad mums ir priekšstats, ka šīs lietas eksistē neatkarīgi um, tādā veidā, kā, tās, uh, kā tās mums parādās. Un mēs nevaram uztvert to tukšumu ar savām maņām. The best we can do is to understand the emptiness with our mind. Labākais, kā mēs to varam uztvert, uh, šo tukšumu, ir ar savu prātu. And at our stage, we can only understand that intellectually or or through logic. Atrodoties eh, šajā mūsu pašreizējā līmenī, mēs to varam izprast tikai ar savu intelektu un loģiku. Later we'll be able to understand it directly through meditation. Kaut kad vēlāk ejot pa ceļu, mēs spēsim to izprast tiešā veidā ar meditācijas palīdzību. But at that time it will only be in deep meditation when nothing else appears to our mind. Bet uh, tas būs, kad mēs atradīsimies dziļā meditācijas stāvoklī, kad nekas cits eh, mūsu prātā neparādīsies. It's only when we're fully enlightened that we will experience the appearance and emptiness simultaneously. Un vienīgi tikai tad, kad mēs jau būsim sasnieguši ap, um, apgaismības stāvokli, mēs uh, vienlaicīgi spēsim uztvert uh, šīs te, um, to, kā lietas parādās un, un tukšumu vienlaicīgi. But when you practice Tantra, that's exactly how you practice, as if you could experience those two simultaneously. Bet praktizējot tantru, tas ir eh, faktiski veids, kā, kā praktizēt. It kā mēs spētu pieredzēt šīs abas lietas vienlaicīgi. This is called deity yoga. To sauc par uh, dievību jogu. The deity yoga is to experience yourself as a deity in a mandala, every other person as a deity, Dievība eh, joga nozīmē iztēloties sevi kā dievību, kas atrodas mandalā, viss pārējos cilvēks arī kā dievības. With the nature of emptiness. Ar um, visiem piemītošo tukšumu dabu. Experiencing the appearance and emptiness at the same time. <coughs> Piera, pieredzot mm, šo te, mm, kā, kā vi, um, viss parādās un tukšumu vienā un tajā pašā laikā. Actually, it's emptiness that we meditate on. Uh, but we, uh, we have a sense of the appearance as a deity in a mandala. Bet mums uh, ir uh, šī sajūta, kad uh, dievības atrodas mandalā. So uh, the, the practice of Tantra is to transform the ordinary into the divine. Tantras prakse eh, nozīmē transformēt eh, parasto par eh, dievišķo. And for a long time this is done simply through imagination. Un uh, ilgu laiku uh, ejot pa ceļu, tas notiek vienkārši ar iztēles palīdzību. It's not a real transformation. Tā nav reāla transformācija. It's an imaginary transformation. Tā ir iedomāta, iztēlota transformācija. But the imagination prepares for the future when we will do the real transformation. Bet eh, šī iztēlotā transformācija mūs sagatavo tam brīd eh, laikam, kad mēs piedzīvosim šo reālo transformāciju. All of this is done within the understanding of emptiness. To, tas viss ir darāms ar uh, tukšumu izpratni. Uh, it's done within the appearance of oneself as a deity. Tas ir darāms ar uh, Uh, iztēlošanos sevi kā, kā dievību. And all one's objects that we use as the uh, objects of a deity. Un arī uh, attieci, uh, mēs redzam visus objektus, ko mēs izmantojam, kā objektu, kas ir dievībai. The environment that we're in as the mandala. Mēs uztveram uh, vidi, kurā mēs atrodamies kā mandala. And the other beings uh, along with us also as deities. un uh, citas būtnes, kuras ir kopā ar mums arī kā dievības. Mm. Now, the basis of this is taking the death into the path as Dhammakaya. Can you please repeat? Yeah. The basis of this practice is bringing death into the path as Dhammakaya. Uh, šīs prakses pamatā ir uh, nāves uh, ienešana, bringing death into dharmatakaya. Death into the path. Uh, ie, uh, nāves ienešana dharmakajas uh, ceļā. Just, yeah, we bring death into the path as dharmakaya. Um, nāves ienešana mm, uh, ceļā kā dharmakaya. Mm -hmm. Um, this is particularly in highest yoga tantra, not in the lower tantra. Bet tas ir tikai augstākajā yoga tantrā, tas nav zemākajās. Then, from within this experience of clear light and emptiness, there's a vibration which is uh, a, a seed syllable. No šīs skaidrās gaismas un tukšuma pieredzes ir uh, nāk vibrācija, ko, uh, kas ir uh, uh, zilbe. It might be the sound of the syllable hum, for example. Uh, Tā varbūt um, skaņa no um, zilbes um, hum or hung. Hung, yeah, hung. hung. Just the way I say. yeah. it. Mm -hmm. And th this appears uh, as, a, as a letter in blue light. Un um, tā parādās kā um, burts um, zilā gaismā. And we feel I am this hung. Un man ir sajūta, es esmu šis kungs. We don't identify anymore with this human form. Mēs vairs neidentificējamies ar šo cilvēcisko formu. And then this hung can transform into some kind of hand symbol. Un šis uh, hung var transformēties par uh, kaut kādu veidu uh, roku simbolu. And I feel I am this hand symbol. Un, un man ir šī sajūta, ka es esmu šis eh, roku veidotais simbols. And then this hand symbol transforms into a deity. Un šīs uh, eh, roku veidotais simbols transformējas par dievību. And I feel I am this deity. Man ir sajūta, es esmu šī dievība. And this practice of the, the, the, the syllable and the hand symbol is similar to the Sambhogakaya. Un šī prakse, kas mm, ir eh, saistīta ar šo mm, uh, Similar to the Sambhogakaya? Uh, practice um, connected with, with, with Hung and, and, uh, and the hand symbol. Un, un, uh, un roka simbola ir, ir uh, līdzīga mm, sambhogakājai. E. This is a more subtle form than the full body. Tā ir um, smalkāka forma ne, um, nekā um, parastā ķermeņa forma. It's more like a vibration. Tā ir vairāk līdzīga But then from that appears the full form of a deity. Bet no tās tālāk izaug dievības pilnā forma. And this is similar to Nirmanakaya. Un tā ir līdzīga Nirmanakaya. Or a manifestation body, emanation body. Mm, ko sauc arī par manifestācijas jeb emanācijas ķermeni. Mm. Um, and this is uh, the transformation of rebirth. Un tā ir eh, tā transformācija, kas notiek eh, atzimšanai, eh, atzimšanas procesā. And at that time we then experience ourselves as being in a mandala. Un tajā brīdī mēs pie, pieredzam, piedzīvojam sevi atrodoties mandalām. And uh, first of all this is done within meditation practice. Tas vispirms tiek darīts meditācijas praksē. But it gradually influences your mind until you can to some extent experience that in ordinary situations. Bet uh, tas ar laiku um, mm, tā, kā, kā lai saka, iesakņojas mūsu prātā, kad mēs varam to pieredzēt arī parastās uh, situācijās. It is imagination. Tā ir iztēle. But nevertheless it has a basis in emptiness. Bet uh, tā, uh, tā, um, tā vai citā tā sakņojas uh, tukšumā. And in a certain way, seeing ourselves as human in an ordinary environment is also a kind of imagination. Pat tas, kad mēs redzam uh, sevi kā cilvēcisks būtnes kaut kādā konkrētā vidē, arī tas ir savu veidu iztēle. Because it's a mental construct. Jo uh, tas ir uh, prāt, ja tās ir, tā ir prāta konstrukcija. It exists through mental imputation. Um, tas, kā mēs uh, lietas un cilvēkus redzam, um, Kā, kā mēs tulkojām imputation, es pēkšņi aizmirsu. Rita zināja, bet um, I forgot how, how we translated imputation. Oh, can, can you please explain yeah. what, what does Imputation is like labeling or ah, yeah, yeah. giving a name to something. Yeah, yeah, yeah. Um, so can you please <laughs> repeat this? Okay, so uh, this world that we're in and our body and so forth exists through mental imputation. Tātad šī pasaule, kādu mēs to redzam, kādu mēs redzam savu ķermeni, tā eksistē pateicoties, kad mēs veicam šo etiķetes uzlīmēšanu, teiksim, lietām un, un paši sev. So in tantra practice we just change the imputation. Tantras praksē mēs vienkārši nomainam šo, šo etiķeti, jeb šo apzīmējumu. It is imagination, it's not true, but that's the case with everything. Tā ir iztēle, tas nav kaut kas patiesas, bet um, tas tā ir ar arī ar visām citām lietām. In this sense, everything is like a dream. Uh, šajā ziņā viss ir līdzīgs sapnim. When we're in a dream, we believe everything is true. Tad, kad mēs uh, sapņojam, mēs tajā brīdī ticam, ka viss ir patiesa. But when we wake up, we realize Bet tad, kad mēs pamostamies, tad mēs pēkšņi saprotam, bet tas bija tikai sapnis. At the moment we believe everything in this room, our body, the other people, this, the environment is all true. Tad, kad mēs atrodamies šeit un pašlaik, mums ir sajūta, ka es, vide, cilvēki, viss tas ir patiesi. But when we are enlightened, we realize it's just like a dream. Bet tad, kad mēs esam sasnieguši ap apgaismību, mēs apzināmies, ka tas ir kaut kas līdzīgs sapnim. It's only relatively true. Tas ir eh, patiesi tikai relatīvi. But we think it's ultimately true. Bet mums ir šī sajūta, ka tā, ka tā ir galējā patiesība. This is our basic mistake, which is very hard to change. Tā ir mūsu uh, eh, pamat kļūda, kuru izmainīt ir ļoti grūti. Tantra helps us through using our imagination. Tantra mums palīdz uh, uh, likt lietā mūsu iztēli. Anybody have any questions at this point? Varbūt šajā brīdī ir kādi jautājumi parādījušies. Uh, we're going quite deep here. Mēs ejam pat labām diezgan dziļi. But then that's what you want, isn't it? Bet tas ir tas, ko jūs gribējāt, ja nemaldos. <laughs> Izmantojiet iespēju. Okay. Katru dienu nav iespējas tikties ar šādiem skolotājiem. His question is about can we use as a as a means reading of this um, Bardo Todo this Tibetan book of the dead? Um, probably, but I don't know that practice. iespējams, bet eh, skolotājs saka, ka viņam šī praksa nav pazīstama. This is taught in the Nyingma tradition of Tibetan Buddhism. Eh, tā tiek mācīta Tibets budismas Nyingma tradīcijā. Personally, I don't have teaching on that. Eh, viņš nav saņēmis mācības tieši par to. But if there's a Nyingma lama that you can consult, you could ask that person. Mm, bet, ja ir iespēja tikties ar kādu ņemga līnijas lamu, tad ar viņu var konsultēties un viņam droši ir jautāt. Mm -hmm. Mm -hmm. I have oh, a question. Uh, do you does one experience this stress which was just explained in the moment if your body is not disturbed? I mean, the, do you does the, the clear light mind that right, yeah. that in the in the meditation that we, I explained? Yeah. yeah, if, I think everybody experiences, but if the body is not disturbed and you're a meditator and you can recognize it and then utilize it to meditate, then um, that's the best condition for you know passing from one life to another. It's a special opportunity. Right. Bet, Tas bija tas jautājums, Latvijas. Jautājums bija tāds, uh, vai šo procesu, ko, tā, ko mēs tikko piedzīvojam meditācijā, vai, vai šādu var, teiksim, tajā nāves brīdī, vai šādas vai to var sasniegt tad, ja tavs ķermenis netiek traucēts. Mm -hmm. And in case of disturbance, well, in in case of disturbance, you mean for an ordinary person? Um, I think that's kind of quite common, isn't it, in death in the death time that people don't get to be left very calmly and quietly. And um, so those are really exceptional circumstances. So that's why it's good to. I mean, even for an ordinary being who doesn't follow Dharma, it's good if the the energy is really calm and quiet at the death time, so that they can draw on any spiritual practice they might have, but at least go with a calm mind, not with an agitated mind or being, you know, people really distressed around them, saying don't go, <laughs> you know, this kind of thing. Um, I think that the question, the answer to the question is an ordinary person does experience these yes. appearances, but they're not conscious of them. Uh -huh. Tātad um, mm, viena atbildēm bija, kad, kad um, parasta persona arī ne, nepraktizējošs cilvēks, viņam ir šīs uh, pieredzes, bet viņ, viņš neapzinās tās. Un pirms tam iepriekšējā apziņa bija par, atbildi bija par to, ka mm, ir ļoti labi uh, ja teiksim, cilvēks nu, ir tuvu nāvei, kad sagādāt maksimāli tādus mierpilnus, harmoniskus apstākļus, nu, pat ja viņš tur nav nekāds mm, praktizētājs, nu, vienkārši viņam tas, tas var palīdzēt šajā, šajā aiziešanā. And but yeah, yeah, even, even if they experience them a little, they will have a lot of confusion and they will possibly be dominated by fear, for example. Uh, if they experience these visions, Ja, ja teiksim, parasta persona mm, pieredz šādu veidu vīzijas, tas viņu var, mm. kā lai saka, samulsināt un principā nu, var, var, var radīt kaut kādas negatīvas sekas. And also, if you have a sudden death, like a car crash, then they can go very quickly. Un, uh, savukārt, ja, ja nāve iestājas pēkšņi, kā piemēram auto, autokatastrofā, tad tas process notiek tādā pašā secībā, vienkārši tas notiek ļoti ātri. bet ar prakses pieredzi arī tādu kā saka, arī viņu novadīt. but if uh, a person uh, is a practitioner, if he if he has his his such kind of, of uh, experience of, of practicing this this death process, uh, can he um, be conscious in in, in a such a uh, accidental um, sudden death process? I don't know. I think, um, I guess if you were really experienced, you may hmm. see it go quickly. Um, but it's obviously harder. Because we, you know, these experiences happen even as we go to sleep at night and we don't notice them. Um, it's like that. So for an ordinary person, it's like that. They happen, but we're not terribly aware. šīs um, aprakstītās pieredzes faktiski ir ļoti līdzīgas tām, um, tām stadijām, kurām mēs izējām cauri, ejot gulēt naktī uh, tajā iemiešanas procesā, bet arī tās mēs neapzināmies. Un tā tad atbild bija tāda, nu, ja cilvēks ir ārkārtīgi pieredzējis praktizētājs, nu, varbūt, ka tad viņš varēs, teiksim, arī to apzināties, bet, nu, ko tā grūti pateikt. Okay, I want to talk a little bit about um, the mandala in the highest yoga tantra practice. Es vēl vēlētos mazliet pieskarties, <clears throat> kas ir mandala augstākajā jogas tantras praksē. In many of these uh, practices, the deities are in the form of a male and female in union. Uh, daudzās no šīm uh, praksēm dievības ir attēlotas uh, vīrišķā un sievišķā mm, uh, seksuālā mm, apvienībā. Uh, And um, mostly this is symbolic. tas ir domāts It symbolizes the union of method and wisdom. Tas simbolizē metodas un gudrības um, apvienību, apvienošanos. Uh, method means practice. Metode nozīmē uh, praksi. It's what we actually do. Tas ir tas, ko mēs faktiski darām. And wisdom is understanding. Un gudrība ir izpratne. Or intuition. Understanding what we are. Ah, kad mēs uh, saprotam, izprotam, kas mēs esam. Now, normally, practice and understanding are two separate phases of experience. Parasti um, šī um, prakse un izpratne ir divas um, dažādas fāzes no, no tā, ko mēs piedzīvojam. Usually we spend uh, a time doing, and then we spend a time reflecting and understanding. Parasti mēs pavadām kaut kādu laiku, kad mēs kaut ko darām, un tad tas ir kā cits laiks, kad mēs par to pārdomājam un cenšamies saprast. We alternate these. Mēs tās, tās mainās savus. We experience them separately. Mēs tās pieredzam atsevišķi. Because while we're doing, we're focusing exactly on what we're doing, like driving, for instance. Jo tad, kad mēs kaut ko darām, mēs koncentrējamies uz to, ko mēs darām, piemēram, vadot mašīnu. And when we want to understand how things are, then it requires us to withdraw from doing and just focus internally. Savukārt, tad, kad uh, mēs cenšamies saprast, kā uh, lietas eksistē, tas mums nepieciešams, mums vajag atkāpties no darīšanas un fokusēties uz, uz, iekš, uz iekšējām lietām. Now, during the time of enlightenment, um, wisdom or understanding manifests as the mind of the Buddha apgaismības brīdī mm, šī gudrība manifestējas kā Buddhas prāts. And uh, method or practice manifests as the form of the Buddha. Un metode prakse manifestējas kā Buddhas forma. But in enlightenment these two are totally indivisible. Bet uh, apgaismības brīdī šie divi ir pilnīgi nedalām viens no otra. They're not, like we have a mind and we have a body and actually we could separate the two in a certain way. Uh, mums uh, piemīt gan pra, prāts un ķermenis, un kaut kādā veidā mēs spējam tos atdalīt. But in enlightenment, because everything is spontaneous and non-conceptual, there's no separation. Bet apgaismības brīdī, tā kā viss notiek spontāni, uh, tur nav nekādas atdalītības starp šīm divām lietām. Awareness and um, benefiting others is simultaneous apzināšanās un, un uh, laba darīšana citiem, tas ir kaut kas uh, simultāni notiekošs. Now, Tantra offers a path which is similar to the results. Tantra uh, piedāvā uh, ceļu, kurš ir uh, līdzīgs rezultātam. It's a path of the union of method and wisdom. Tas ir uh, prāts par gud, uh, me, metodas un uh, gudrības vienību. And the uh, male deity uh, symbolizes method. Uh, vīrišķā dievība simbolizē metodi. And the female deity symbolizes wisdom. Un sievišķā dievība simbolizē uh, gu, um, gudrību. And their sexual union symbolizes these two becoming one. Un viņa seksuālā vienība simbolizē, kad uh, abi šīs uh, gudrība un, un metoda um, kļūst par vienu. And this applies even at the subtler level of meditating on the emptiness of the mind. Un tas attiec arī uz uh, uz to smalkāko līmeni, kad mēs meditējam par eh, prāta tukšumu. The meditation we did earlier. Tas um, mēs meditācija, kur mēs veicam agrāk. The method is the activity of the mind in doing the meditation. Metode ir prāta aktivitāte, tā ir šī meditācijas veikšana. And the uh, wisdom is the actual knowledge of the emptiness, which is its very nature. Un gudrība tā ir zināšana par prāta tukšumu, kas ir tā patiesā dama. And when we experience these two indivisibly, it's transcendent. Kad mēs um, pieredzam abas šīs lietas, ka tās nav atdalāmas, ah. kā lai iztūkā? Mm, tas, tā ir transcendence. And this is equivalent to uh, the very subtlest level of sexual union. Eh, to var um, pateikt, ka tas ir kaut kas adekvāts visseksuālās ehm, um, vienības vismākākajām eh, niansēm. In which two become one. Kad divi kļūst par vienu. It's like they melt into each other. Kad eh, viņi būtiski izkūst viens otrā. Which is what we are striving for in sex. Tas ir kaut kas tāds, pēc kā mēs tiecamies seksuālā saplūst ar otru. but when we apply this to meditation, of course, it's the, it's the subjective mind and the object becoming one. Un tad, kad mēs piemērojam šo meditāciju, tas ir, kad subjektīvais prāts un objekts kļūst par vienu veselu. Okay. And then the mandala, the environment, is just a manifestation of that union. Un mandala, jeb ja vide, ir šīs uh, vienības uh, manifestācija. And these are the, uh, were sometimes called, um, hmm, I'll use the term, Vajra body. Un tas ir um, tas, ko sauc par, um, izmant, um, sauc izmantojot terminu vajras ķermenis. Vajra means indivisible bliss and emptiness. Vajra nozīmē mm, nesadalām mm, uh, nesabalām svētlēm un tukšums. In this case, bliss is method and emptiness is wisdom. Šajā gadījumā svētlēm ir metode un uh, tukšums ir uh, gudrība. So the form of the deity and the mandala are body. Dievības forma un mandala ir Vajras ķermenis. And then mantra, which is uh, some repeated uh, syllables, is Vajra speech. Un mantra, kas ir atkārtotas zilbes, tā ir Vajra Vajra's room. And this uh, mind of indivisible bliss and emptiness is Vajra mind. Un šis uh, prāts, uh, kuram mm, ir šī ne, ne, uh, nesadalītā svētlaime un tukšums, ir Vajras prāts. Hmm. I think that's enough. <laughs> es domāju, ka ar to pietiek. Mm. Maybe it's even more than <laughs> enough. yeah, it's more, it's more than I intended. we could, uh, if yeah. Is there any, is there a question? Yeah, vai ir kāds jautājums, The, uh, the question that was related to the one that was answered in this meditation that we did uh, after this uh, union or two drops, there came this blackness, and afterwards there came the state that was something like clear light, yes. Mm-hmm. And you said that it's the best uh, mm, best uh, time or moment when to uh, realize that this is not only empty space, but realize also emptiness of the mind. Um, and the question is whether there is some sort of practice that you know of, or, or something else that uh, we could do until death uh, to uh, to to uh, provoke a situation when when when it's like uh, we are reminded ourselves or, uh, or, or some spark uh, initiates the fact that we use this uh, very special moment to, to have this realization. Like for example, uh, for, for example, I could compare it to this lucid dreaming that there are practices you can do in daytime to invoke you to help you understand you are in a lucid dream. Hmm. Actually, this rehearsing this death process is one thing, but also within the tantric system, you use that kind of meditation to then focus your mind on emptiness. Maybe um, he, he has to say oh, that in because not yes, everybody understands. Thank you. <coughs> Nu, man jautājums bija par to, kas meditācijā tika minēts kā labākais brīdis, lai realizētu tukšumu, kad parādās tā skaidrā gaisma. Vai ir iespējams kaut kādā veidā kaut ko darīt, teiksim, dzīves laikā, lai tajā laikā radītu tādu nu, kaut kādu spontānu atcerēšanos par to, ka tas ir tas, lab, tas labais brīdis, lai realizētu tukšumu izpratni tajā brīdī. So it's tantric meditations yes. is what, what you can do to... Well, the, yes. Mm-hmm. I mean, it all combines really because there's also all the sutra meditations on emptiness help, but then you, because you get some under, better understanding of what emptiness is. But then you can use these kind of meditations, literally like the death process, because when you become more familiar with it, you are actually making your mind more and more subtle. So, so if we, for example, do more and more times this, this kind of meditations that we did, then then we are bec- becoming familiarized with this process mm-hmm. and then uh, when we uh, uh, in real time mm-hmm. re- real life experience this then then it, it we, we can more easily recognize this, this exactly is it mm. Tātad jautājums bija par to, ka <coughs> uh, ja mēs um, veicam tādas meditācijas, ka šo iziešanu caur nāves procesam, ja mēs to veicam atkārtoti, kad um, tas var būt um, savu veidu treniņš tam brīdim, kad mums, mēs esam tajā reālā situācijā un es sapratu, ka jā, tas tā, tas tā ir. Um, every time that you do authentic highest yoga tantra practice, you are simulating this experience. Katru reizi, kad jūs veicat um, autentisku augstākās jogas standarts praktiski, praksi jūs simulējat kā, šo, šo pieredzi. So you actually repeat this many times. Jūs to atkārtojat daudz reizes. It's nothing strange to you. Un, un tā, tā jums vairs nav nekas um, svešs. Mm. Okay. Um, I think we can move on to our uh, okay. past discussion. So the last thing um, this afternoon is to have some time discussing um, and to particularly think um, is this for me? Is what we've been talking about, is this, is this something I'm interested in, something I want to do? So Tātad pēdējā daļa mūsu šodienas kopā būšanā ir um, uh, diskutēšana par to, vai tas, ko mēs dzirdējām, ko mēs, par ko mēs meditējam, vai tas ir priekš manis, vai tas man var uh, būt noderīgs. So again, can we start in pairs and then we'll shift? Atkal mēs varētu sadalīties pa pāriem un pēc tam, pēc tam dalīties arī ar grupu. Do you want to, actually, maybe it's easier if you speak in Latvian and then you can go. Kā sanāk? Mums pietiek? Mums pietiek? Well, we spoke in English before. Is it okay to do in English? We speak, or oh, middle way. <laughs> but, but speak. Go on, you try. Okay. So, okay. okay. So, I think yes because you need to develop the three transplants makes yeah. you do more. Really is that? Um, and I, I feel a feeling I have developed uh, enough. Yeah, yeah. Because I have, uh, I have some say, friends or former friends, I meet uh, at least one, bad person I know ladies with now in mid mid thirties. I know her, I don't know all things her, but I think when she was mid twenties, she very quickly it, it was not here, it was in another center, and it was not girl because also another another but I think the center is serious. So of course I don't know the details, but some five years ago, Sometimes so she also tells about details. So, so, so, this Buddhism, so she feels like she has to stay away from, from everything which is very close to her. I remember her. I remember her since the very beginning. She started, she was very eager to do everything. To do every kind of practice. Maybe we will not enough understanding. She said she likes the same mode, she likes meditations. Mm. You everything at that time. It's okay. Maybe you need to study to understand what you are doing. But she, she said, I feel so good by, by seeing these mountains together with our people that time felt okay. People are different, maybe maybe it's more like coming from his intellectual side. Before I intellectually understand, for me it's simply it's not easy to, to follow something to do because uh, other people or a group is doing something. I can't understand the things. I'm from rejoicing. <laughs> you say that. Yeah, yeah, yeah. I can't say because she told me that maybe uh, two or three years ago she was uh, converted to Christianity, and uh, why not? But, uh, but, but uh, she, uh, I don't meet her regularly. It's one time on the street, but uh, once upon a time when we meet, she says that uh, somehow our former friends from the Buddhist invite her, but she until alone doesn't feel like going because uh, she uh, said that she maybe did something uh, not right I, I can't tell. I have a, have a feeling, but it's only feeling because she hasn't told us. So that was some kind of feeling that maybe there is some, some, somebody of her teachers maybe didn't do something right. In what, in what way, right, I don't know. But it's because you virtues mentioned have specific example what not not to do or if you are not sure what to do. As I understand, we are and this is not reversed. Sometimes people go crazy. Это решение составленных стекло на социальных, в Ирак, Vai nu, Lonija, tev redz, ka daudz ir iespējas secība, bet mums ir vairāk articles in magazine about this guy in the United States who had this very closed community, very strange, smiling, strange thinking, very terrible things happened there. This is one of the Thank you. Otherwise, if you enter into something with somebody being sure. I don't think that that you, you, it's uh, some years ago, I, I, uh, read, I, I didn't read whole of it. But, uh, but part which I read, I like. Yeah, it's very nice. Yeah. And it's very accessible. And it gives good flavor. I think it, must be in our one. Yeah, it should be available. Uh, flavor. it's not offered yeah. in such an environment. Maybe their life is uh, totally different. You, you uh, raise up. This is your channel. So you I was raised up as a Catholic. And, and as, a, as a child, I accepted it until, until uh, Parents are your authorities. I think at 12, 13, 14, I started to uh, ask questions to which my parents couldn't answer. Or, or yeah, if, I says, oh, this question I can't answer, maybe I can suggest somebody else. basically got angry. My son Paul was reading historical books, you know, about Inquisition <laughs> and so on. And, and, and simply I remember also feeling the say I was feeling because I, I went through this first community. I, think I was 12 years old. Not much understanding of this, but, it was some kind of learning. But the, the more I, I was in there, parents, the more I For example, this was one of my main questions. Okay, I understand that not correct. Why I have to tell this to somebody whom I don't even know, who is not my, my friend, don't uh, feel it's he's my teacher I confess. So my was not some that I and I think I was 14 years old, so I not the church. Don't the church. So this is an opportunity to share anything you wish from the previous discussion or other thoughts that you've had on this. Is it for you? Is this, is this a way forward for you? Tātad uh, šī ir iespēja mm, uh, dalīties arī ar, ar, ar grupu, uh, vai tas ir priekš manis, teiks, to, ko jūs jau pārunājat, esot par pāriem. Vai tagad jūs esat gatavi kaut ko no tā, ko jūs pārunājat ar savu Uh, otru pāri cilvēku, vai jūs esat gatavi kaut ko no tā dalīties arī ar pārējiem. Ja esat, tad lūdzu. So I was very busy talking and now it's very <laughs> quiet. Maybe you said it all. so when you talk with one person, you feel like more uh, comfortable <laughs> yeah. because uh, he's only one. And, <laughs> but now everybody will know <laughs> my faults um, my, my, my, uh, about things about which I'm afraid. which I don't want really. It's not. It, it's not to judge people. It's. We could do question and answer. So if you prefer, we can do question and answer. Uh, varbūt uh, tas varētu mm, izpausties jautājumu un atbildšu formā. Es gribētu pajautāt, Jā. kad ja, e, e, pie tantiskām praksēm dot iesvētības? Kā es zinu, kad esmu gatavs? Ah. Mhm. Praksē kādai vai? Jā. Yeah. The question is how to know that I'm ready to receive initiation and to, to start some kind of tantric practice. Yeah, yeah, yeah. Um, It's very uh, different for each person. Tas atšķirās um, uh, burtiski dažādiem cilvēkiem, tas ir dažādi. But if we're going to give some general uh, things, one is a good understanding of the three principal aspects. Uh, pamatlieta ir ļoti laba izpratne par uh, ceļa trīs galvenajiem aspektiem. And then Tantra is based on the relationship with the Guru. Ah, tantra ir, um, balstās uz attiecībām ar guru. So, is there a guru in whom you have complete confidence who is giving initiation? Uh, ja jums ir guru, uh, um, attiecībā uz kur jums ir, uh, jūs viņam pilnībā uzticaties, pilnībā vi, uz viņu varat paļauties, un tad, tad no viņa var saņemt iesvērtību. Sometimes these opportunities arise in our life. Reizēm dzīvē šādas iespējas rodas. Uh, and then we're thinking, should I go or not? Un, uh, un mums ir uh, reizēm šī svārstīšanās, vai man vajadzētu tur iet vai nē. And we answer that question intuitively. Un parasti mēs um, intuitīvi rodam atbildu šo jautājumu. To some extent we can ask ourselves question and answer rationally, but at a certain point we just get a strong feeling. Mm -hmm. Yes or no. Mm -hmm. Mēs varam arī racionāli izvērtēt, teiksim, vai to man vajadzētu vai nevajadzētu darīt, bet, bet parasti tas beidzas ar to, ka e, tīri intuitīvi mēs, mēs izvēlamies e, nu, pēc iekšējās sajūtas, vai man tas ir vai nav jādara. It's best if we understand the implications though. Uh, labi ir, ja, ja mēs saprotam, kādas ir uh, konsekvences uh, tam, ko mēs darīsim. The commitments kad um, šīs iesvētības nāk kompleksā ar konkrētiem uh, solījumiem, ar konkrētu apņemšanos. If I take this initiation, what will I have to do afterwards? Kad es apzinos, ka ja es pieņemšu šo iesvētību, kas man būs jādara pēc tam? Is this something I really want to do? Vai tas ir kaut kas tāds, ko es tiešām vēlos darīt? So you can read some books. Uh, lai lai uh, šīs lietas labāk saprastu, tur var lasīt dažas grāmatas uh, to know a bit more about Tantra? Lai uzzinātu mazliet vairāk par Tantru. You can discuss with friends who are already practicing. Uh, var pārunāt ar, ar, ar um, dažiem draugiem, kas, kas to jau praktizē. They're not allowed to tell you the specific practices, but they can give you an idea of how it benefits them or not. Viņi, viņi nevar jums uh, izstāstīt uh, kaut kādu specifisku prakšu detaļas, viņiem tas vienkārši nav atļauts, bet viņi var dot šo kopējo priekšstatu uh, par to, ko tas viņiem palīdz, vai tieši pretēji varbūt uh, nepalīdz? It's a difficult question. Tas ir ļoti grūts jautājums. There are a number of people who enter into this, but really they're not ready. <laughs> uh, ir daudz cilvēku, kuri principā um, pieņem kaut kādas nacistiskās iesvētības, bet patiesībā viņi nav tām gatavi. And then they don't enjoy their practice. Un uh, viņiem ļoti bieži vien uh, tā praksa viņiem nesagādā kaut kādu uh, ap, apmierinājumu. If you don't enjoy your practice, it can't work. Ja jums uh, savu praksi nepatīk, tā nevar, nevar darboties. It could be you have a very strong connection with the deity. Iespējams, ka jums ir ļoti spēcīga saite ar, uh, ar dievību. You feel, I really would like to be like that deity ir šī sajūta, es tiešām vēlētos būt tāds, kāda ir šī dievība. That would be a really good way to benefit others. Tas būtu tiešām labs veids, kā palīdzēt citiem. That kind of feeling could be helpful. Es domāju, ka šāda, ja ir šāda sajūta, tas varētu mm, palīdzēt. I don't know. Do you want to add anything, Sean? Um, I just agree. It's very individual, and then it's opportunity sometimes that, you know, there is a visiting teacher like the Dalai Lama that comes and he will give a, you know, some blessing level initiation, and that's like a first step. So sometimes it's a more gentle way in with someone you know you can trust. It's difficult when you don't know a Lama and they just come to your country and you don't know much about them, then, then it's a little more difficult unless they are known to another Lama that you trust. You know, if they are a clear disciple of a particular Lama, then you think maybe I can trust because this Lama has said, has said they're okay. But you can go in gently by taking some blessing level initiations. Um, nevaru apgalvot, ka es pilnīgi visu atcerēšanos, um, bet um, uh, tā doma bija tāda, ka uh, var sākt nevis, teiksim, ar tādu pilnu iesveitību, bet tādu Tā kā uh, svētības, um, pirmo soli, kas būtu tāda kā svētības došana, piemēram, uh, Latvijai ierodas viņa svētību dalēlām, varbūt viņš nepiedāvā iesvētību, bet, bet viņasim, kaut, kaut, kaut ko, nu, kur, teiksim, var, var no, saņemt viņa svētību, nu, kā, kā tādu pirmo soli. Kas attiecas vienkārši uz, uz um, lamām, kuri šeit viesojas, nu, tas varbūt nav tik vienkārši, pieņemsim, mēs neko par viņu nezinām un, un teiksim, uzreiz apmeklēt uh, iesvētīt, bet uh, vien, viens ceļš ir, kad, piemēram, viņš ir kāda cita lamas skolnieks, par kuru mēs zinām un kam mēs uzticamies, un līdz ar to izjūt no tā varbūt mēs varam uzticēties arī šim konkrētajam lamam. Bet tas ir, uh, tas ir tāds process un tas ir uh, dzīve individuāli. Jā, tas klosa līnijā. Nu, jā, viņš ir atzīts savā vienā klosē, tad, protams, viņš arī pārvalsts mhm, izgājis. Mm -hmm. Un... Mhm. his, his comment is that uh, maybe we can rely to um, um lineage um, by monasteries. If, if, I can rely to definite monastery, then I can rely also to this, this uh, lineage of the lamas of this yeah. monastery. It's useful, yeah. It's not everything. But uh, bet uh, tas nav tā Yeah. drošāk nekā, nekā meklēt kaut kā tur individuālu guru Indijā, kurš varbūt nezinu, kur ir rāvs ir. Uh, ah, but uh, he adds to what he said that maybe it's it's not uh, ideal, but it's uh, more safe than to go to India and indeed uh, seek uh, personally to seek India. some kind of guru. <laughs> no, who is it? They say that when the time is right, the guru will manifest. Bet ir tāds uh, teiciens, uh, kad uh, ja, laiks ir pareizs, tad uh, guru uh -huh. parādīsies. If that's true, then you don't need to make any effort. Bet ja tas tā tiešām ir, tad jums no savas puses pat nav jāpieliek nekādas pūles. Except to develop your own mind. Ja neskaita, <laughs> tikai <laughs> savu prātu attīstīšanu. Because when your mind is ready, the guru will manifest. Jo tad, kad jūsu prāts būs gatavs, guru parādīsies. And this might sound um, superstitious. Tas var izklausīties kā kaut kāda maņķicība. But when you practice tantra, it's a bit like that. Bet uh, ja jūs praktizējat tantru, uh, nu, tur notiek kaut kas līdzīgs. Uh, things ripen uh, without you really understanding everything. Why? Uh, lietas nobriest bieži vien īsti nesprotot, kāpēc tas tā notiek. Uh, for example, when I first met Shan, she said, Oh, why don't we? Would you like to go to America? There's this Kala Chakra initiation. Tad, kad es, piemēram, tad, kad es pirmo reizi satiku Šanu, viņi man jautāja, vai tu nevēlies doties uz Ameriku, tur būs šī Kala Čakras iesvētība. I was new to Buddhism and I didn't really know what that was. Mm, es biju uh, budismā pilnīgs uh, jauniņais un man nebija priekšstat, kas tāds ir. But straight away I said yes. Bet es reiz pateicu jā. And we went. Mēs aiz, aizbraucam. And we had this really big ritual, three days of Kala Chakra initiation. Un tur bija šis lielais uh, trīs dienu uh, uh iesvētības rituāls. With his holiness Dalai Lama. Ar viņu svētību Dalai Lama. And then um, the next day I started to do the practice. Un uh, nākamajā dienā es sāku mm, veikt šo praksi. It's 34 years ago and I did the practice every day since then. Un uh, ir pagājuši 34 gadi un es esmu veicis šo praksi katru dienu kopš tās. It's become a very important thing in my life. Un tā ir kļuvusi par ļoti uh, būtisku lietu manā dzīvē. But I didn't understand exactly why I did that. Bet es nesapratu to, uh, kāpēc es to izdarīju. It's like some karma ripened. Vienkārši man šķiet, ka kaut kāda karma nobrieda. I'm not saying everybody's like that, but that can happen. Es nesaku, ka ar visiem tas notiek tieši tādā pašā veidā, bet tā var gadīties. do dedication. Yeah, so I haven't got Rita. Mm. No, but um, uh, Sandra is going to lead the prayers. Okay. Oh, so would you lead the little dedication, then she needs So first of all, before we say the prayers, we'll make our own dedication in our mind. Pirms mēs noskaidrojam, veltījām lūkšanas, mēs varam uh, paši savā prātā veikt šādu veltīšanu one of the, uh, the key reasons we make dedication is that we can lose the positive energy when we go out of here. Uh, tas, kāpēc mēs um, mācību beigās veicam uh, veltījumu, tas ir tāpēc, ka mēs varam zaudēt šo pozitīvo en enerģiju, ko mēs esam uzkrājuši, tik līdz mēs izējām ārā no šeit. So when we make a positive dedication, it's like preserving that positive energy. ka mēs veicam šādu pozitīvu eh, veltīšanu, tas ir kaut kas līdzīgs šīs enerģijas eh, saglabāšanai. So maybe there's something personal um, you wish to preserve, thinking of the teaching so far this weekend. What Var, is it that you want to preserve? Varbūt jums ir katram kaut kas personīgs, ko es vēlaties eh, saglabāt no, no šodienas, no šī vakara. Mm. what's personally important sorry what is personally important to keep and not lose kas mums personīgi ir svarīgs ko paturēt ko atcerēties un nepazaudēt then how can you make that of benefit to others un kā uh, tas var kā to padarīt par kaut ko tādu kas uh, nāks par labu citiem maybe not immediately, but by working towards your own enlightenment for the sake of others? Varbūt tas nenotiks uzreiz, bet um, ar laiku strādājot pie savas apgaismības sasniegšanas citu labā, sasniegt būtnes stāvokli, vēstures dzīves būtnes bez izņēmuma uzšāvies mums stāvokli. Viņš ir augstākais darbs, kurš radies, lai mums un pieaug, un tas, kurš ir radies, nemazinās, bet pieaug vēl vienas. Tāpat kā dosmīgais ļušanas alpa gadru radījuši tāds, kāds kāds ir, es vēl visus šos tikumus vislabākajā veidā, Shenre ziwan tenzin gyaso yi, shenpe zite batu tenzu rashi. Tuzu jan shing jan gen gyalwe, tenzin gyan belwe kansa dopo ze, chasum korwe de Sadece Gönderşah Um, tomorrow <coughs> uh, we have a similar schedule to today in terms of the times. Laika ziņā rītdienas grafiks būs apmēram tāds pats kā bija šodien. In the morning we'll be concentrating on uh, doing practice. No rīta mēs koncentrēsimies uz uh, prakses veikšanu. Uh, we'll be doing guru yoga practice. Mēs veiksim guru yoga praksi. Uh, which, uh, for those who don't have a guru, it can help to create the causes to, to find a guru. Uh, guru yoga practice. uh, tiem, kam nav guru, ir iespēja radīt lai atrastu guru. And for those who do have a guru, it helps to strengthen your bond with your guru. Savukārt tiem, kam ir guru, guru jogas palīdz nostiprināt saiti ar savu guru. And then um, in the afternoon we'll be going a bit, little bit more into the, uh, the, the meaning of Tantra. Un pēcpusdienā mēs iesim vēl mazliet dziļāk attiecībā uz tantras jēgu un saturu. But anyway, thank you very much for Paldies. Today. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Okay.